що полягають у тому, що орган спроможений встановлювати формально обов'язкові правила поведінки, як нормативні, так і індивідуальні, і домагатися їх здійснення. В юридичній літературі розглядають різні підстави для класифікації державних органів. Розрізняються такі види органів держави. Перше за місцем у системі державного апарату органи держави поділяються на а. Первинні, тобто такі, що створюються шляхом виборів всім населенням або його частини. Верховна Рада, Президент України, Б. Вторинні, такі, що утворюються первинними, походять від них і підзвітні їм. Кабінет міністрів. Друге. За змістом або напрямками державної діяльності А. Органи державної влади. Б. Глава держави. В. Органи державного управління чи виконавчо розпорядчі органи. Г. Судові органи. Д. Контрольно-наглядові органи. Третє. За способом утворення органи поділяються на А. Виборні, Б. Призначувані, В. Ті, що можуть успадковуватися. Четверте. За часом функціонування А. Постійні, Б. Тимчасові. П'яте. За складом А. Одноособові, Б. Колегіальні. Шосте. За територією, на яку поширюються їх повноваження. А. Загальні або центральні. Б. Місцеві або локальні, регіональні. Таким чином, залежно від підстав класифікації, можна утворювати різні видові групи органів держави. Коротко розглянемо систему державних органів України. До органів держави відносять А. Вищі органи законодавчої влади, Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Б. Главу держави, Президента України. В. До органів державного управління відносяться. Кабінет міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, до центральних міністерства, Державні комітети і відомства України, Автономної Республіки Крим. До місцевих обласні і районні, міські, районні в містах, сільські і селищні виконкоми рад народних депутатів і голови цих виконкомів, їх відділи і управління, а також адміністрації державних підприємств і установ, г. Органи регіонального і місцевого самоврядування, обласні і районні, міські, районні в містах, сільські і селищні. Згідно з законом України від 3 лютого 1994 року про формування місцевих органів влади і самоврядування після виборів місцевих рад і голів місцевих рад втрачає свою дію закон України від 5 березня 1992 року про представника Президента України. Систему судових органів складають Конституційний суд України, загальні суди, арбітражні суди. Система загальних судів, Верховний суд України, Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, міські суди, міста Києва і Севастополя, районні суди, міські, міст обласного підпорядкування районні в місті народні суди, міжрайонні суди, система арбітражних судів, Вищий арбітражний суд України.